Kako kaže poslanik Ali Salatu Osalam, ko posti Ramazan, a zatim upotpuni sa šest dana ševala, kao da je postio čitavu godinu. Pa zbog toga nemojte zaboraviti na ovu lijepu blagodat koju imamo i nije obaveza da bude dan za danom, ali je bitno da to uradimo u ovih narednih dana, i upotpunimo ono što smo, ako Bog da, dobro ubrali u Ramazanu, a nakon toga moleći Allah, te bareke u ta'ala da idemo iz sezone u sezonu, ne zaboravljajući ponedaj četvrtak kao post, ne zaboravljajući bijele dane 13. 14. i 15. hiđetski, ne zaboravljajući davu do post, a pogotovo onima koji nisu oženjeni, ne zaboravajući druge blagodati koje se mogu pobrati i po noći i po danu, a pogotovo noći kao što je Lejatul, kao što je Kriamun Lejr, noćni namaz. To je odlika vjernika koji traži svoje dopusko imansko punjenje tako što će u zadnjoj trećini noći ustati Allaha radi otvoriti svoja prsa ako u nešto ima od Korana, a ako nema puno, može da se posloži na taj način, da otvori Kur'an i da uči, da stoji na kejamu, da odvori na sveći, da odvori na ruku'u, kako bi tražio od svog gospodara sve ono što ima za zatim potrebu, a ko može dati osim Allah subhanahu wa ta'ala. Mi dalje nastavljamo sa svojim serijalom, analizirajući svaku suru po suru i svaki ajet po ajet, gdje je Allah Tebarek Evo Teala spomenuo takvalu kako bi se ljudi što više urazumili da trebaju strah od Allaha Tebarek Evo Teala imati i kako bi sultan, to jeste šerijat, Allahov sud, što manje posla na ovom svijetu imao da ljudi što jednostavnije i spravnije obožavaju Allaha te Tebarek Evo Teala. Nakon što smo završili sa surom Ra'd, grom, i analizirali, i analizirali nakon toga suru Ibrahim, o kojoj se ne spominje riječ takva, niti glagol u tom obliku, što ne znači da nema drugi vidova straho poštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, evo nas u suri Al-Hijr, u suri koja govori pogotovo obraća akcenat na raspravu koja se desila između Allaha tabareke wa ta'ala i prokletog našeg zakletog neprijatelja do sunnjega dana i Iblisa lanatullahi alej koji je zbog svoje rasprave, svoje filozofije i svoje oholosti bio protjeran bio protjeran iz iz dženneta pa nakon toga što Allah te bareke u ta'ala spominje taj događaj gdje je Iblis Allahu prokletnik traži od Allaha Đelešanu da ostane do kijameta na ovom svijetu i da je dao zakletvu Allahu Đelešanu da će sve ljude pokušati zavesti osim oni illa ibadeka minhumul muhlasin osim iskreni tvoji robova te neće moći iblis zavesti, a on sam kaže da on nad nama vlasti nema. Vlast pripada Allahu te bareke wa ta'ala, pa ako budemo bogobojasni i ako budemo išli za Resulom sallallahu alaihi ve selleme, neće nas odvesti iblis. Neće nas voditi ni dunjalukom ni ahiretom. Na dunjaluku se nećemo nalaziti na mjestima koja su njemu draga i gdje on mami poziva a na onome svijetu nećemo sa njim u komšinu kuđenjamu biti, nego će biti oni koji su mu se odano i bez razmišljanja na Dunjavuku odazvali. A nakon toga Allah Đelešanu opisiva kakvo je mjesto u džennetu, šta to ima u džennetu iz koga je Iblis izašao. Pogledajte šta se dešava sa prokletnicima, iće u pakao, Došli su na dunjalu zbog grijeha i Allah te barek je o ta'ala protirao i blisa i ženeta. A onda Allah te barek je o ta'ala i to je Allahov hikmet otpud mi na Dunjaluku koga samo Allah Đelešanuhu potpuno zna objašnjava šta čeka one koji budu bogobojasni i koji se budu za onaj svijet pripremali. Pa kaže uzvišeni u 45. ajetu sura Hijr Innal muttaqina fi jannati wa uyun A oni koji se budu Allaha bojali i onoga što je im Allah zabranio, ostavili, oni će u džennetskim baštama i pored džennetskih izvora biti. Znači, završnica ovoga donjaluka i te globe koje izdržimo na ovome svijetu i iskušenja kroz koja prođemo na, ovaj, na ovome svijetu, a to sve radi Allaha tabareke wa ta'ala i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala i ostavljanjem onoga što je Allah zabranio i to je ujedno definicija takvaluka. Znači takvaluk je izgraditi zastor između sebe i onoga što ti Allah zabranio. I kada ima taj zid, i kada ima ta prepreka koja se takvaluk zove, onda ti lako ne možeš u haram stići. Jer te štiti takva od Allaha te bareke o ta'ala, ti si zgradio ogradu koja se takva zove i nikako ne dozvoljavaš da kroz ogradu probijaš ono što si dobro izgradio, nikako se više ne dovodi u pitanje da se to ruši i da se to štema i na takav način si zaštićen. A s druge strane, uz Allahu pomoć, pripremaš se da nastane dženecke bašte kroz koje rijeke teku u kojima će vjernici naslonjeni na svire i kadife biti i jedni u druge gledati i u njemu će samo riječ mira i slave izgovarati. Znači, slavit će Allaha te bareke u ta'ala zbog toga što im je Allah Želešanuhu dao takvo mjesto. A nakon toga, nakon toga, opet u 69. majetu se spominje riječ takva u glavnoskom obliku i Allah Želešanuhu kaže i bojte se Allaha i nemojte me i nemojte me ponižavati. Ibrahim alaih salatu wasalam i Lut alaih salatu wasalam su tražili od svojih sljedbenika da ih ne ismijavaju i da ih ne ponižavaju i da ne izmišljaju ono što ne ide nikako u prilog čovjeku pogotovo Lutovi sljedbenici to jeste ne sljedbenici nego narodi koji su živili oko Luta a Lutovi sljedbenici su bili oni koji su čistunci, koji se puno Allaha boje i koji se puno od nečistoća i psihički, i simbolični i fizički čiste. Pa su govorili između ostalog i bojte se Allaha Đelnešanuhu i nemojte nas ponižavati. Znači, nemojte ponižavati Allaha Đelnešanuhu Nemojte ismijavati njegove poslanike, nemojte mijenjati Allahov sistem na zemlji koga je Allah subhanahu wa ta'ala uspostavio. I tim završavamo i sa surom Hijr. A onda nakon toga, nakon toga, idemo u suru An-Nahl, idemo do pčela, do tog posebnog umeta, za koga stručnjaci tvrde da nikako pčela ne spava. I u džennetu neće biti spavanja. Ali pčela na dunjaluku gleda da što više hajra uradi. I najmanje od tog hajra ona koristi. Sve to daje drugima. To je nadahnuće od Allaha te barake od Allah jer je pčela nadahnuta da tako postupa. I samo čovjek pčelar ili ne pčelar da gleda u košnicu pčela i da gleda u taj ummet i da onda sebi postavi pitanje zašto je ovakav nered među ljudima, zašto su ljudi ovako iskvareni, pokvareni, izbezumljeni, a za sebe odgovorno tvrdimo smo najbolja stvorenja i to Allah tako kaže da je čovjeka stvorio وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمُ a mi smo čovjeka stvorili u najljepšem, u najljepšem obliku. Prije toga promašio sam još jedan ajet ima u suri Hijjn, ja Allah te barek evo ta'ala govori o melekima, pa kaže u Evesilu u Evesilu melaike te ruhi min emrihi ala men ješahu min ibadih أن أنذر أنه لا إله إلا أن فاتكون I on šalje meleke sa objavom po voli svog, svojim robovima kojima kaže da on radi ono što on hoće, subhanahu wa ta'ala, i Allah tvrdi da se to mora uspostaviti, da nema drugog Boga osim Allaha, pa ga se, pa se bojte. Znači Allah te bareke wa ta'ala poziva ljudi tevhidu. I ljudima je naređeno da samo Allaha Đelešanu obožavaju muhle sine leho din. Ali mi vidimo danas da upravo ovaj prokletni šeitan neka je Allahovo prokletstvo na njega većinu ljudi je učinio da budu mušrici. Pa i mnogi oni koji za sebe tvrde da su muslimani i pucaju se u svoja prsa često čine razne vidove širkijata. Možda su neki ti širkijati koji su izveli iz dina, a možda su to neki širkijati koji su mali širk, ali ne mali grije, nego veliki grije, kao što je zaklinjanje mimo Allaha tabare peo ta'ala, kao što je, znači, u tom pogledu, a znamo sve što još spada u mali širk, između ostalom, da čovjek se pritvara da se dokazuje da ima ođb, da ima rija, da ima sum'u. To su sve vidovi malog širka, ali su veliki grijesi kod Allaha tabarak evo ta'ala, pa se vjernik mora utjecati Allahu Đalešanu od tog prikrivenog širka. A to je između ostalog da čovjek kaže da ne bude Allaha i doktora na uzbirlja nego je Allah Želešanu iznad svega i ne može se niko staviti na nilo Allaha bareke wa ta'ala pa ispravno kazati da ne bude Allaha, a zatim doktora ili da ne bude Allaha, zatim toga i toga čovjeka kome je Allah Želešanu zadužio da mi pomogne i da me u datom momentu na nešto opomeni. A zatim, draga moja braćo, sura Nahl koju trebamo dobro iščitavati i mnoge pouke iz te sure izvlačiti i u svakodnevne naše džemate i živote uvoditi strovoditi. sprovoditi. Pa Allah nam navodi primjer pčele, primjer mrava, stvorenja koja su tako sitna, ali tako velike hajrove čine. Pa šta bi onda trebao čovjek da radi? Od njega bi svi trebali igre da uzmaju u pozitivnom smislu, a ne na kraju da insan dođe do nivoa magarca ili životinja i na kraju krajeva do noja kao najluđe životinje. Ponovo Allah Đelešanu opisiva džennet pa kaže وَقِيدَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَادَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَالدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَنِعْمَ دَارُ مُتَّقِينَ a onima koji se Allaha tebareke wa ta'ala boje. Kaže se, a šta je gospodar vaš objavio? Kažu, dobro, odgovoriši. Oni koji dobra djela čine, bit će na ovom svijetu nagrađeni, a onaj svijet je sigurno bolji kao boravište koje će divno, divno biti za one koji su bogobojasni. Znači, Allah te barake o ta'ala je pripremio džennet. I to vjednici tvrde. I kažu da je Allah onaj koji je objavio hajra. Koji je objavio dobro. Onaj koji bude bojazan na dunjalu će osjetiti taj džennet. Osjetit će ljepote džennetski na Dunjaluku. Ono kako dovara Dunjaluku. I ne bi se mijenjao sa najbogatijim Dunjalučarima koji to nemaju. A taj džennet se ogleda u imanu, u islamu, u dobrim dijelima, u jesanu i svim onim lijepim osobinama koje će krasiti svakako dobrog čovjeka mu tetviju na onome svijetu. Pa i dalje Allah te barek evo tada opisuje taj džennet. Evo nas danas čitava hudba posvećena tim džennetskim ljepotama. Molimo Allaha te barek evo tada da i nastanimo i da u njima vječno ostanemo. Džennatu adnin jedhulunaha teđri min tahtiha l'anhar lahum fiha ma ješa'un kezalike jesi Allahom muttaqin. Edijski vrtovi u koje će oni uči, kroz koje će rijeke teći, u kojima će sve što zažele imati, tako će Allah nagraditi one koji budu bogobojazni. Jeci Allahu muttaqin. Tako Allah daje nagrade bogobojaznima. Zamisli na Dunjaluku, kada bi ti imao priliku da izvođaču radova kažeš i da on od svojih para ti gradi kuću, neka jaka firma, kakve bi ti sve tu imao zahtjeve, kad se on troši, nek se troši, ti bi možda morao biti skromniji zbog toga što nemaš. imaš i ne možeš toliko da imaš velike ambicije, morao bi prilagoditi svom novčaniku. Ali kada bi ti se dunjalučki čovjek ponudio, ti bi imao puno mašte i stalno bi dolazio sa novim predlozima. A u džetnetu koga je Allah tabarak je ta'ala sagradio svojim robovima da u njemu vječno ostanu. Ima sve ono što će čovjeka ostaviti bez teksta prije nego što poželi. A ako već mogne i da mašta nešto više od toga, Allah će mu to odmah dati. Neće treba da dođe neki izvođač radova, pa da tu stavi dva semakora i napravi gužvu. Zbog toga što treba pojena na ovim izborima. Mašala poboži, baš kad su neki izbori, onda prave puteve, da bi se Allahu, jel tako, približili malo sutra da bi ponovo ovaj narod odveli u zabludu, a kazali mi smo vama puteve napravili, a to što ste vi čekali mjesecima i što ste telo vi dobro debelo platili, sto puta više nego što tako vrijedi, to je sada druga priča, to je naša sposobnost da znamo ukrasti rokavicama i da nas niko nije mogao otkriti. Da li Allah te barek evo ta'ala u 31. i prvom ajetu sure An-Nahl objašnjava da Allahu tebareke ve taala pripada sve ono što ima i na nebesima i na zemlji to pripada Allahu subhanahu wa taala pa kad već tako znamo i to ne možemo osporiti eto postavi sebi pitanje i pitaj drugog čija je firma napravila nebesa ko je to ovako poredao zemlju neka napiše na bilo koje džabo plakati, nek ustvrdi neko drugi da je zemlju i nebesa stvorio i da je to njegova moć, pa neće niko se smiti u to upustiti. Na kraju, ako ne vjeruje, reće to je majka priroda, nešto samo o sebe nastalo. Čudne li ideologije, svijesti, da tako govore ljudi koji za sebe će i dalje tvrditi da su pametni. Zato kaže Allah dželle ve ala: "Velehu ma fi semawati vel ard, velehu dinu wasiba, fa ghayra Allahi tattakun." Sve što je na nebesima na zemlji, njegovo je. To jest Allah subhanahu wa ta'ala. Njemu se daje velika poslušnost. Naši Allahu pripada dinu wasiba. Allah je taj kome se mora pokorno znati i ko se mora slušati. E pa gledaj Allahi tetakun. Pa kako onda, pored svega toga, da se nekoga drugog ima Allaha bojite? Ili hoćete li se nekoga drugog bojati svema Allaha tabareke wa ta'ala, a on je tvorac najvećih stvorena koje vi vidite? Pa se to razumski razumijeva. A i dokazma iz Kur'ana i sunneta I to je naš tevhid, da je Allah, da je Allah stvorite svega. Zato volimo Allaha te bareke ve ta'ala da budemo bogobojazni i da nas ta takva vodi dunjalukom do ahireta i da se nastanimo ove lijepe černetske predjele koji su sagrađeni za one koji budu bogobojazni a kuru kao li jada ustavljali u reku bestavu firuhu innamu huvalu afuru الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد idemo do kraja sure Nahl koja ima nekoliko jaki, veliki poruka svima nama. Mi smo ume Mi smo umet oni koji treba konstantno da budimo drugi i pozivamo i na najljepši način i zato Allah Želešanu i ovoj suri kaže Udru ila sebiri rabbike bil hikmeti wal mav'ibati l'hasene wa jadil hum billeti hi ahsan Inna rabbike ja'lam men yudilu an sebiri Allah zna, kaže pozivaj na put svoga gospodara mudro, s lijepim savjetima. I na, sa njima na najvešiji način razgovaraj. Allah, tvoj gospodar, zna ko je skrenuo sa pravoga puta i zna tvoj gospodar ko je upućen. Znači, tvoje je na putu dave da pozivaš lijepo, lijepim savjetima. Ehum kitabije, ovo je ajet, se najviše odnosi na ehlu Kitabije. Znači, oni koji nisu nikako muslimani, koji su nevijenici, a kako onda treba da razgovaraš sa muslimanom? Da koristiš i vrijeme, i priliku, i lijep mahabbet, i lijep ton, i najljepše izraze, kako bi ga uputio na nešto korisno, kako bi ostavio nešto što ne valja, a prihvatio ono, a prihvatio ono što valja. U predsjednjem ajetu kaže Allah tebareke wa ta'ala tješeći te daije i one koji budu strpljivi na istini i koji budu podnosili ezdijete i nevjernika i muslimana koji u datom momentu ne razumiju. Pa kaže Allah žele šanuhu وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِلَّا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُمْ فِي بَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِلَّا strpi se, jer je tvoj sabor samo zbog Allaha to ti radiš. Ti to hoćeš da u piš, da ukapitališ sve što ti kažu i sa čim te god ruži na zovu ili šta te god strefi na ome putu od onih koji ne žene ni sebi ni drugima dobro. To ti radiš zbog Allaha te barek evo ta'ala. Vora tahzen alejhim i nemoj da se da tuguješ za njima za onima koji ne znaju sebi selameta wala takun fi dayqin mimma yanfurun i nemoj da ti bude tjeskoba da te dovedu da bude ti tjesno u tvojim grudima zbog ti njihovi spletki koje oni svakodnevno vrše pred tebe to jeste drugim riječima budi široki prsa podnesi to Vostirke ma sabra ulu razmi mina rusul i saburaj kao što su saburali najodabraniji poslanici od poslanika. Oni su ti uzor. I nemoj nikako na tom putu da izgubiš sabr i da i ti planiš i da se i ti za nužnim spletkama, metodama povedeš. Ti ustraj na putu poslanika, ti se strpi kao što se strpio svaki poslanik. I vidjeli ste u suri Jusuf kada smo govorili Šta se je sve izdogađalo Jusuf a.s. I zato Jusuf konstatuje na kraju Innehu men amera od taqa fa inna Allah la yubivažan muqsinin a onaj ko povjeruje i ko bude bogobojazan neće Allah zaboraviti dobročinstvo koje je učinio dobročinitelj. Znači uslovi su ako želiš uspjeh na dunjavu koji na ahiretu vjeruj kao što treba da se vjeruje potpunim imanom i budi bogobojazan strpi se na tome a u bogobojaznost upada i sabr i onda nakon toga si pobjednik a Allah te barek i otara kaže inna Allah ma'al ladine taqav wal ladine muhsinun zaista je Allah sa onima koji su bogobojazni i zaista je Allah sa onima koji su dobročinitelji. Znači, budi bogobojazan i budi dobročinitelj. A šta je Mohsin, dragi moj brate? Mohsin je onaj koji daje prednost svom bratu nad samim sobom. Pa i u slučaju kada te neko gibeti i kada te neko ne mimeti i kada ti ružne potvare o tebi govori i kada te vređa i kada te na cjedilu ostavlja, ti nemoj uzrati s tom mjerom. Naprotiv, ti se uzdigne na veći stepen. Budi muhsin, sve mu to oprosti. Allaha radi, ali ti idi dalje. Pa će te Allah, te barek evo tada, počastiti džennetom. Jer je Allah, te barek evo tada, sa bogobojaznima i sa onima koji su strpljivi na ovome putu. I onda preskačemo još dvije sure, a to je sura El Isra i sura Al-Kef, u kojima nema riješ takva, ne spominje se, i tu smo prepolovili Kur'anu za Allahu pomoć, i evo nas u 72. ajetu, to je zadnji ajet sure Merijem, gdje Allah tabareke wa ta'ala ponovo spominje riješ takva, pa kaže uzvišeni, ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ تَقَوْا وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِفِيًّا Zatim ćemo one koji su bili bogobojazni oprostiti im. A nevijednicima ćemo odrediti da na koljenima ostanu klečati. Znači, onaj ko bude bogopojasan, Allah će mu dati džennet. A onaj ko bude zalim, onadoru zalimine, ali zalim je ovde kefir, nevijednik, onaj koji je činio zulum sebi pa nije vjerovao Allaha želešanu, I drugi je odvodio od ovoga puta da ne vidio Allaha Đalešanu fiha džefidja. Takvi će ostati u džehendemu da kleće na koljenima i to za ebeda. Molim Allaha tabarake wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom da je slijedimo, da nam razotkrije vaš pa da je se čuvamo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da visoko podigne zastavu Islama istočno i zapadno, to jeste cijelim dojavkom da vlada Allahova vjera Molim Allaha te bareke o ta'ala da ponizi one koji ovih dana su udarili na čas Kur'ana i neka znaju dobro, niko nije udario na čas Kur'ana, na čas poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da ga nije spržio dunjalučki jehennem A onda čeka onaj jehennem koji je za ebeda za takve. I neka znaju nevjednici da će na ovaj način još više proizvesti ljubomoru muslimana prema Kitabu. Pa jedno u Libiji od 5 miliona Libijaca, milion je hafiza. Zapalite nam prsa ako možete, ali nećete moći za Allahu pomoć. A znajte da vas čeka hizu fit dunja, poniženje na ovome svijetu, opir ahiret ja davu šedid, a na ovome svijetu bolna džehennemska kazna. Zato molim Allaha tabareke wa ta'ala, da budem i budemo vojnici za i čuvari Allahove knjige Kur'ana, da ponizimo Allahovom dozvolom svakoga onoga koji udari na čas Kur'ana, da pomogne Allah subhanahu wa ta'ala mužahide na svakom mjestu, da ujedini safove muslimana, da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da popravi naše porečno stanje, da nam oprosti subhanahu wa ta'ala naše grijehe, da nam dadne istiqamu na ustremu na ovome putu.